вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці праблема паходжання ў культуры інакш кажучы адкуль бяруцца геніі і геніяльныя творы і наколькі гэта ўсё можна і трэба ведаць такая праблема з новай сілаю паўстала сёння калі пакінуў свет уладзімир мулявін думкі маіх калег падзяліліся адныя казалі што мы мусім вывучаць паходжанне творцы каб зразумець прыроду ягонага таленту другія пярэчылі маўляў гэта чысты геній і нішто апроч гэтага самага генія ў ім неістотнае першае даказвалі, што гэта як мінімум цікава дазнацца біяграфію песняра. Другія называлі гэта бульварнай цікавасцю зазіраннем пад коўдру. Першыя даводзілі, што маюць права пра агульнапрызнанага героя сваёй культуры і куміра ведаць усё другія сцвярджалі што творца як і кожны іншы чалавек сам вызначае тыя рамкі куды ў ягоным жыцці публіцы можна зазіраць а куды не кожны адстойваў сваю рацыю і стала зразумела што існуе праблема паходжання дагэтуль у беларускай традыцыі яна вырашалася проста віталіся любыя даследаванні і адкрыцці. Абумоўленая нацыянальным станаўленнем прага самапазнання апраўдывала ўсё. Мы высвятлялі імёны аўтараў ананімных паэм, нягледзячы на тое, што паэмы і былі задуманыя аўтарамі як ананімныя. Мы раскрывалі псеўдонімы, пад якімі аўтары хаваліся ці то ад сучаснікаў, ці то ад вечнасці, адна з вамі. Мы ўрэшце ў той ці іншай форме апублікавалі інтымныя занатоўкі Макссіма Богдановича, зусім не прызначаныя аўтарам для друку ні пры жыцці ні пасля. Такім чынам мы аспрэчвалі прыроду чыстага генія або Божую ласку, якой мог быць надзелены творца. Магчыма, гэтая спрэчка спрэчка прагматыкаў з ідэалістамі, У апошніх заўсёды будзе галоўным козырам моцарт, пра якога вядома амаль што ўсё, але гэтае ўсё ніякім чынам не тлумачыць паходжанне і прыроду ягонай геніяльнасці. Быццам зорка зляцела з неба і патрапіла ў сэрца чалавека, і самае важнае тут чалавека выпадковага. Таму зусім неістотна, ці гэта быў аўстрыяк, ці турак, ці цыган высокі ці карантыш прыгожы ці не вельмі істотна толькі тое што яму дадзена ён чысты геній але што рабіць калі ў свеце жывуць не толькі ідэалісты але і прагматыкі владимир мулявин не распавядаў пра сваё паходжанне цураўся такіх размоваў Затое іншыя даўно ўжо звярнулі ўвагу на ягоны парадокс. Маўляў, уральскі расеец найлепшым чынам адчуў і выкарыстаў у сваёй творчасці мелёдыку традыцыйнай беларускай песні. Можа, таму я адчуў, што быў, так бы мовіць, чалавекам ніадкуль і нічым не абцяжараны, свабодны. Вось прыклад успаміны валагодскага артыста Владзіміра Нікалаева, якога ў яго на радзіме называюць хросным бацькам знакамітай песні Волахда. Нікалаяў нейкі час выступаў у складзе песняроў, пра што і напісаў у сваіх запісках песняра. У мяне часта пытаюцца асабліва музыкі. Як я ўмудрыўся патрапіць у такі знакаміты ансамбль, тым больш у самым зяніце ягонай славы. Маўляў, песняры калектыў беларускі, і ўсе ў ім былі беларусы, а тут нейкі нікому невядомы хлопец з валагодскай глыбінкі. Пачат трэба з таго, што сам заснавальнік і нязменны кіраўнік песняроў владимир мулявін зусім не беларус, хоць і выглядае як стоадсоткавы бульбаш і спявае па-беларуску без акцэнту. А родам ён са свярдлоўску, самы што не ёсць расеец. расійскае паходжанне беларускага песняра ўладзіміра мулявіна парадаксальным чынам здзіўляе не толькі расейцаў. Гэта хутчэй парадокс газетнага факту, але і беларусаў, якія выраслі на песняроўскіх песнях і для якіх песняры былі першым увасабленнем беларускага патрыятызму. Урэшце беларушчына мулявіна затуляла развагі пра тое, хто ён і адкуль і якой нацыянальнасці. Вось што кажа пра ўплыў песняроў на сваё нацыянальнае станаўленне палітык вінцу квячорка. Сам факт песняры, сам факт існавання песняроў быў адным з вызначальных для мяне для майго пакалення мне было можа 12 гадоў калі у берасце прыехалі першы раз так салідна прыехалі песняры яны давалі вялікі канцэрт у доме палітычнай асветы гэта тады была найлепшая канцэртная заля гораду у ёй вялікія шыбы і магчымасць назіраць за дзеяй з вуліцы з дрэваў то мы подлетки э, собрались вакол зале куды э, не могли потрапіць бо квітки не могли набыть и позалазили на дрэвы не толькі бачылі але і чулі тому что шкло дозваляло чуть песні некаторыя знаёмыя некаторыя незнаёмыя але песні были по-беларуску песні былі прыгожыя песні былі сучасныя мы явно чулі у іх рокавы рытм тое пакаленне якое у дзякуючы таму ж польскаму радыё ці нелегальна перавезеным праз мяжу кружэлкам пачынала пакрысе арыентавацца ў э, сучаснай музычнай культуры. І э, вось гэтая тоеснасць паміж беларушчынай і сучаснасцей, паміж беларушчынай і якаснай культурай гэтае раўнанне для мяне, напэўна, упершыню было выпісанае якраз песнярамі. тое, што можна дазнацца пра Владзіміра Мулявіна са шматлікіх артыкулаў і інтэрв'ю, не перабольшвае скупых энцыкляпедычных звестак. Мулявін Владзімир Георгіевіч нарадзіўся 12 студзеня 1941 году. Вучыўся ў свярдлоўскай музычнай вучэльні ў клясе гітары. З 14 гадоў на сцэне служыў у арміі, апошнія два гады прайшлі ў аркестры пры штабе беларускай вайсковай акругі. Пасля службы Уладзімир і Валеры Мулявіны засталіся ў Менску. Вось і ўсё, што вядома пра свярдлоўскае паходжанне песняра. Застаўшыся ў Менску, ён быццам адсёк сваю ранейшую біяграфію. Тут разам з ім да свае гібелі ў аўтакатастрофе быў ягоны брат. Сюды ж пераехала і жыла тут да смерці ягоная сястра яны добра ўпісваліся ў беларускі кантэкст у сённяшняй вострай браме бяруць удзел сябры сям'і мулявіных мастакі валянціна і лявон бартлавы напэўна прырода ці можа господь бог даў яму такую асаблівасць гэта для мяне крышачку прыадкрыла тайну ці як-то так, калі я пазнаёмілася з яго сястрой а мне было вельмі цікава з ёй пазнаёміцца яна па ментальнасці па манеры размаўляць яна беларуска вельмі падобна на нашых жанчын такая беларускасць у іх была у натуры можа это накладзена было на эту сям'ю менавіта на владимира хотя я больш валера быў артыстычны як вот Наталья казала что ён быў больш стройны лепшы голас быў і ён не баяўся сцены ён з дзяцінства быў на сцене мастацкая самадзейнасць у школе володя сеяць у зале ціхенька тому что ён быў меншы баяўся сцэны проста і не, не адчуваўся яму ўжо такіх здольнасцей тады ў дзяцінстве а гэта быў на сцэне для старэйшага брата пайшло это тому что гэта цянуўся за старэйшым братам і атрымалася что лёс так склаўся что заўчасна пайшоў старэйшы брат валера э, як бы перадаўшы яму вот, э, бы лагічны працяг на а цяжкае дзяцінства было трое дзяцей было бацька рано пайшоў ад іх самі зараблялі не вельмі рано на хлеб маці працавала дзе-то на фабрыкі псіхалагічна было ім цяжка як она сказала таму што у этом жа горадзе жыў бацька только другой сын ён вельмі любіў зямлю самое любимое место для него было, это его дом у Лаповича. И с какой любовью он показывал кожное древо. Там древо, такие сады их хорошие. Кожное древо. И самое интересное, что он сам любил заготовки это я уже сама на кухне э, да, бачила, як ён робіць э, і так акуратненько все вымывае і огурчик і помидоры все складвае спецыі і сам любіў это рабіць это вельмі добра атрымлівалася натуральна калі гаворка ідзе пра беларускасць у натуры узнікае даследніцкая спакуса знайсці тыя хай сабе прадаўнія карані роду спакуса прагматычнага або інакш адраджэнскага падыходу, калі самапазнанне апраўдывае ўсё. Але самы кароткі экскурс у інтэрнэце ніякіх станоўчых вынікаў у гэтым сэнсе не даў. Мулявіны ёсць ва ўкраіне і ў рассеі, асабліва ў Сібіры. Шмат мулявіных сярод рэпрэсаваных і сасланых туды ў сталінскія часы. Але след, адкуль яны былі сасланы не прасочваецца таму пакінуў усё ж генеалагічныя пошукі спецыялістам і сапраўдным прагматыкам што да паходжання творчага дык з ускосных звестак відаць што мулявін музыка сталеў у свярдлоўску у сапраўды музычным асяродку Адначасова з ім у музычнай вучэльні імя Чайкоўскага вучыліся будучыя расійскія зоркі, напрыклад, саксафаніст Владзімир Праснякоў. А вось што распавёў у адным інтэрв'ю расійскі бард Александр Дольскі. Джазам я займаўся з дзяцінства, нават граў у прафесійнай групе калі я жыў у свярдлоўску у десятой клясе на вакацыях мяне сустрэлі знаёмыя джазісты і сказалі давай да нас у нас гітарыст звольніўся а гітарыста клікалі владимир мулявин уяўляеце мулявин звольніўся і адправіўся служыць у беларусь туды дзе знойдзе сваю шчаслівую зорку якая не зазяла яму у свярдлоўску а свярдлоўск тым часам будзе ператварацца ў трэці пасля пецярбургу і москвы расійскі цэнтр рок культуры там адзін за адным паўзнікаюць такія паспяховыя гурты як чайф наўтылус пампілію сагата крысці смыславыя галюцынацыі чычэрына ды шмат шмат іншых Мулявін кантактаваў з былымі землякамі, але відаць не мэтава, а таму, што песняры вялі інтэнсіўнае гастрольнае жыццё, заязджалі і на ўрал. У адну з такіх паездак владимир мулявін блаславіў расійскі гурт арыэль у нейкім сэнсе расійскі аналях песняроў з арыэлем звязаная і яшчэ адна гісторыя якую прыгадаў кіраўнік гэтага гурта валеры ярушын У 1978 годзе ансамбль Арыэль, якім я тады кіраваў, паказаў чалябінскай публіцы сваю першую рок-оперу. Чыноўнікі ад культуры тады вельмі баяліся спалучэння рок-опера. і ў афішах усё гэта называлася даволі грувастка. Аратарыяльная паэма ў стылі фольк-рок, сказанне пра Емеляна Пугачова. Музыку напісаў я, але брэта на падставе вядомай паэмы Сергея Ясеніна падрыхтаваў масквіч Валеры Яшкін. Гэта ўвогуле была ягоная ідэя. Вось толькі першым ён прапанаваў паставіць пугачова беларускім песнярам. Аднак іхны кіраўнік Владзімир Мулявін адмовіўся, указаўшы яшкіну на арыэль. На ягоную думку уральскаму фолк-рок-ансамблю тэма народнага паўстання, якое пачалося дарэчы на ўрале, была бліжэй па духу пазней мы пераканаемся што ўладзімир мулявін пазбягаў не толькі гаворак пра сваё расійскае паходжанне і ён пазбягаў і працы з расійскім фальклорам не тое каб зусім не эксперыментаваў з ім але не чуў яго і свае плёны знаходзіў у беларушчыне ён вельмі цягнуўся да беларускасці і адчушы што мы валодаем добра мовай мяне і сястру ён прасіў размаўляць на беларускай мове яму не не хапала гэтага ён нават прасіў а як это як это будзе гучаць вот як это будзе гуч... то есть он по-рускі говорит ад нас патрабаваў і яму было вельмі прыемна калі менавіта ён чуў беларускае слово трывожным пачу за краін радзі помню вострую браму святую и вояк на грозных конях. Для меня, власно кажучи, не дзіва, што праз шмат шмат гадоў, калі мы наше пакаленне, завёўшы власных дзяцей, змагалася за беларускамоўнае выхаванне для іх, мы з э, сям'ёй мулявіных э, сустрэліся у першым і адзіным на той час у менску беларускамоўным садку куды яны аддалі сваё дзіцё Что забыли тебе, отдраклися, продали. А і аддалі палон. Свярдлоўскі джазмен дакрануўся да беларускага фальклору і атрымаўся цуд. З гэтага моманту ён ужо не свярдлоўскі, Ён беларускі пясняр, якога ад іншых беларускіх песняроў адрознівае нескаванасць нічым і бадай поўная творчая свабода. Цяпер кантэкст ягонай музыкі ўжо не на урале, а хутчэй у іншым баку кантыненту. Акурат тады ў канцы 60-х заявіў пра сябе Чэслаў Неман, чыя творчасць заслугоўвае параўнанне з мулявенскай. Або джазратал гурт імправізацыі якога перагукаліся з нашай перапёлачкай. менавіта ўзровень унутранай свабоды ператварыў савецкіх песняроў у зусім еўрапейскі гурт не зашораны не скаваны комплексамі і самацэнзурай нічога падобнага на тагачаснай савецкай прасторы не было я у прынцыпе не згодны з такім этнічным падыходам які вельмі назольна агучвае той же лукашенко прамаўляючы памяці мулявіна ён некалькі разоў сказаў рускі чалавек рускі чалавек вот так пранікся галоўнае што гэта таленавіты чалавек мулявін быў надзвычай таленавітым чалавекам і ён вось гэта ухапіў вось гэтую унікальную магчымасць пераасэнсаваць беларускую традыцыйную мелодыку зрабіць яе фактам культуры 20 ну і мы цяпер бачым і 21 і наступных стагоддзяў менавіта у ягонай інтэрпрэтацыі так як ён гэта здолеў пачуць выканаць бадай лягічную кропку ў нашай сённяшняй гаворцы пра паходжанне таленту паставіў лявон бартлаў у гаворцы са зметром бартосікам і вот этот вопрос я задавал себе тоже почему с тадашнего свердловска ну, вот вышел человек такой владимир однажды он сказал мне одно слово рвова но ну смотри те ж москве бы так с любовью приняли и И я думаю, что писал бы ты не хуже, наверное, там, на российскую тему. Он сказал, я, говорит, не слышу русского этого вот. Вот белорусскую мелодику слышу. Я вот ее слышу, говорит, и считаю очень славянской, центровой. Мне, мне просто в ней легко. Скажи, а что спевалось э, э, за кулисами? Не на концертах, а за кулисами. Вот, э, он, никогда, он никогда не любил. Он, он как профессионал, он не любил петь. Он любил меня слушать. <laughs> Я спевал песни так с пацанами. Вот этого ему было в радость. А сам он очень редко. Это надо, надо было уже такие вот такие моменты особенные, чтобы он запел вне сцены. Ну, наверное, как каждый художник, для него это было очень непросто. Наверное, он не мог просто так вот взять и по клубному или там по застольному запеть. Для него это было, видать, очень серьезно. Он в жизни очень скромный, не бомонский человек. И, очевидно, не все у него и хорошо из-за этого получалось. Не мог он открыть дверь и сказать, я Мулявин, дайте мне по заслугам. А он, ты понимаешь, он никогда не считал себя состоявшимся каким-то артистом. Он, может быть, и цену знал себе, но во всяком случае это не было видно. Если бы не его такое печатное лицо, знаешь, волосы, эти усы, его вообще никто не замечал, что это идет Мулявин. У размовах ён у него не было такой на ностальгии по Уралу, по, Нет. по той России? Нет, нет. Я ему говорю, Володя, ты так неплохо, все хорошо, так хорошо поешь. А почему ты по-белорусски не говоришь? Он говорит, мне Бог дал одно. А я не могу подмешивать себе другое, понимаешь? Вот он дал ему песню. чысты геній таму і чысты што не растрачваецца на іншае і нічым лішнім сябе не абавязвае яму б замінала паходжанне або размаўлянне по беларуску якое ў нашых умовах самае сапраўднае месіянства або палітызаванасць незалежніцкая пазіцыя або скажам нейкія мудрагелістыя паводзіны на сцэне ды нават думаць пра прыроду свайго генія было б лішнім А так хто ты расеец з уралу і якая ў табе кроў габрэйская, цыганская ці украінская, не ведае ніхто і не трэба гэтага ведаць. Усё адно тое, што ты робіш бясконца далёкае ад гэтых генеалагічных пошукаў. Ты чысты. бадай толькі адзін такога кшталту зусім чысты геній у беларускай культуры два стагоддзя прыходзіць на думку янка купала той якога і прызнаюць усе усё грамадства мулявіна прызнаюць усе і народ паспаліты і нацыяналісты і антыбеларусы камуністы апазіцыянеры і афіцыёз І можа быць гэта апошні такога маштабу талент, якога без ваганняў прызнаюць усе. Далей пачынаюцца прыхільнасці, а то і аглабельная палітызацыя, якая з многімі выдатнымі творцамі абыходзіцца па-бандыцку, збіваючы іх каля пад'ездаў, арыштоўваючы і штрафуючы, змушаючы да пераезду за мяжу. Мне думаецца, што нават калі сітуацыя нармалізуецца, ужо не будзе такіх чыстых геніяў, аднолькава прызнаных усімі, бо надта рэдка ўзыходзіць такая зорка. А гэта значыць, што па-іншаму будзем пачувацца і мы усе астатнія. Вось чаму параўнанне смерці Владзіміра Мулявіна са зменай эпох не выглядае пустым патасам. Праўда, і пра тое, што ён гэтак аб'ядноўваў усіх нас, беларусаў, мы задумаліся толькі цяпер, калі яго не стало.